climato shangigas, bestoi shangigas. Multae homoi ancora ne credas che la climato circa unia mondo draste shangigas, cae che ne devas respondetsi pritio. Dum la lasta iaroi, temperaturoi tra la mondo altigis ie niveloi neniam antaue registritai. Consequenzoi de tio, accumiligias relate al tiu tut planeta fenomeno. Uno el la plei impresae estas la changioi cioin oni observas en la anatomio de bestoi. Lao studajo farita en la Universitato de Deakin en Australio, oni iam remarcas que la corpo de iui bestoi modificas en la natura clopodo che tiui spezioi adaptigiu alla nova e climata e condicioi tra la mondo. Temas simple pri maniero post vivi, simile ciel homoi zorgas presia post vivado en la estonta tempo. Por al fronti novan circunstansoin, novae generatioi de bestoi iom post iom nascidias cun etai differenzoi inter la individuoi. Ili evoluas por havi becoin, plumoin, cae oreloin pli grandain. Tio faciligas la reguligon de ilia corpa temperaturo reage alla pli varmigio de la tero. Sciencistoi assertas che tio ne signifas che tio i bestoi bone reagas alla climatae changioi, sed che illi appena successas post vivi. Se illi ne successas conservi si antaugan corpam temperaturon, eble illi mortas. Estas conate, che birdoi indigenae en locoi mesume plivarmai, havas nun pligrandain becoen. Plurai australiae spezioi de papagoi montrigias cun pli grandigio de la becoi je quar gis dec procentoi, lao mesurado farita ec de la iaro 1871. Ancao passeroi cae cacatuoi havas nun tempe pli grandain becoin. Aliae specioi havas pli grandain oreloin, cio same helpas la regadon de temperaturo. Musoi sia vice evoluas cun pli longae vostoi. Aliei rongiuloi havas nun pli longain cruroin. cae vespertoi, en locoi pli varmae, ec havas pli grandain flugiloin. Temas pri ia spezza metamorfoso. Iui specioi successos post vivi la novaina climat condicioina sed eble aliae ne successos. Tiu fenomeno esa suffice conata de biologiistoi. La el trovoi de Darwino en la decnaua iarcento montris che la evoluo de spezioi ocasas danke al natura selectado. Ciui vivuloi constante batalas por post vivi en la natur medio individuoi qui nascidias cun et traitoi havas pli da chanso vivi pli longe cae transdoni al siai idoi siain avantagiain traitoin. Tamen, Darwino prescribis fenomenon quiu ocasas tre mal rapide foie longe de iar miloi iar milionoi la nova elemento en citiu natura legio estas che, dum la lastai iardecoi, la homoi rapide enconducis modifoin en la natur medion. istoi starigas la demandon. Ciu la naturo havos suffice da tempo por alfronti tiuin drastain, artefaritain, changioin?